Xiraqilga maktub yetib olishligidan avval ham Xiraqil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida eshitgan edi. Endi payg'ambarimiz Tabukka kelib Xiraqilga maktub jo'natdi. Maktubni xiraqlga yetkazishdi elchiga meni javobim sizlarga boradi dedi javob berdi so'ngra xiraql aytdi o'zini yonidagilarga meni oldimga zehnli hushyor farosatli meni dinimda bo'lgan bir arab yigitini olib kelinglar arab bo'lsin meni dinimda nasroniy dinida bo'lsin dedi hamda nihoyatda bir zehnlik hushyor zira yigit bo'lsin dedi rumliklar uni oldiga tanuhiy ismli bir yigitni olib kelishdi xiraqil tanuhiyga men seni maktub bilan muhammadni oldiga yubormoqchiman dedi sen borasan bir qancha alomatlarni kuzatib kel dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiraqilga yuborgan maktubida uni shunday deb chaqirgan edi islomga men seni ya'ni allohga hamd o'ziga salovat aytganidan keyin men seni kengligi osmonlaru yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiraman agar islomga kirmasang u holda arisiyin ya'ni rumliklarning gunohi seni yelkangda bo'ladi degan xiraql nafaqat podshoh edi u yana olim ham edi xiraql tavrot va injil ilmidan xabardor edi tanuhiga aytdi sen muhammadni oldiga borib uchta alomatga e'tibor qil birinchisi menga yuborgan maktubini eslaydimi ikkinchisi tunni tunni zikr qiladimi uchinchisi uni ikki kuragini o'rtasidagi payg'ambarlik holiga e'tibor berib ketadi shuni ko'rib keladi mana shu uchta alomatni ko'rib kelishlik vazifasi bilan tanuhiyni yubordi tanuhiy hiraqlni maktubini olib rasulullohni oldiga tabukka keldi xiraqil maktubida shunday degan bo'ladi payg'ambarimizga xiraqil yozyapti sen meni kengligi u yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiribsan kengligi osmonu yerdan keng ekan unda osmon qayerda qoladi kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga chaqiribsan unda jahannam qayerda bo'ladi dedi savol payg'ambarimiz aytdilar subhanalloh dedi agar tun kelsa kun qayoqqa ketadi dedi Tanohi Alloh xohlagan joyga dedi. Ular ham Alloh xohlagan joyda bo'ladi dedi. Demak, birinchi alomat zohir bo'ldi. Tunni zikr qiladimi dedi. Tanuhiy kelgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tanuhiydan so'radi. Meni maktubimni meni maktubimni nima qildi dedi. Mana bu endi yana aytilgan bitta alomat. Maktubini eslaydimi? Maktubini so'raydimi deb aytgan edi. Nima qildi qil meni maktubimni dedi. tanohiyatni ushlab qoldi dedi rasululloh aytdilar ammo kisro dedi fors podshohi maktubimni parchalab tashladi olloh uning mulkini ham parchalab tashladi dedi qilib ushlab qoldimi modomiki hayotida bir hayriyat bo'lsa odamlarga modomiki uni hayotida hayriyat bo'lsa mulkida turadi dedi endi uchinchi alomat payg'ambarlik holini ko'rishlik endi oson emas shuning uchun tanuhiy bir necha kun payg'ambarimizni oldida qolishlikka ruxsat so'radi rasululloh ruxsat berdi tanohiy bilan rasululloh kunda uchrashib turadi doim gaplashib turar ekan undagi aqlni zakovatni lug'atdagi fasohatni ko'rdida payg'ambarimiz uni islomga kirishiga haris bo'lib qoldi darhaqiqat tanuhiydagi sifatlar odamni xursand qiladigan sifatlar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga xos muomalada bo'ldi u bilan birga o'tirdi suhbatlashdi xos da'vat qildi So'ngra bir necha kun o'tgandan keyin tanohiy dedi payg'ambarimiz. Islom aql egasiga maxfiy qolmaydi dedi. Islomga kir dedi. Panohiyatda men qavmimni bir kishisiman dedi. Agar qavmim islomga kirsa, men ham keyin islomga kiraman dedi. E'tibor bering. Hikmat egasi bo'lgan Rasululloh barcha ilmni da'vatdagi bir hikmat egasi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam xos da'vat qilsa ham iymonga kelmayapti innaka la tahdi man ahbabta valakinnalloha yahdi man yasha dedi Alloh siz o'zingiz xohlagan yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qila olmaysiz balki Alloh hidoyat qiladi Alloh bizni hidoyat qilishni xohladi ana shu bir domlani masalasi bir og'aynimizni qilgan ishi sabab bo'lib qoldi xolos tanuhiy har qancha harakat qilmasin payg'ambarimiz kiyim bilan ko'rishni iloji bo'lmadi Tanohiyni qaytib ketishligi kech qolib ketdi. Shunda payg'ambarimiz buni sezib chaqirdida bu yoqqa kel dedi. Kiyimini biroz tushirdi, ikki ko'kragining o'rtasidagi xotamun nubuva payg'ambarlik holini ko'rsatdi. So'ngra Tanohiy qaytib ketdi. Hiraqlning oldiga yetib bordi va aytgan barcha alomatlarni topganligini xabarni bildirdi. Hiraql so'ragan hamma alomatlar payg'ambarimizda bor edi. rasulullohni haqiqiy ollohning payg'ambari ekanligiga herakl endi amin bo'ldi shunda o'zini ayonlarini qo'mondonlarini barcha kiborlarni to'pladi chaqirib ularga bilasizlar muhammad qo'shini bilan keldi ular ha biz bilamiz tayyorgarlik ko'rib oldik rum qo'shini chiqishlikka tayyor bo'lgan edi ular kelgandan keyin herakl ularga aytdiki sizlar meni tavrotdan injildan xabardor ekanligimni bilasizlar dedi bular ha deyishdi chiqishi kerak bo'lgan bitta nabiy qolgan dedi uni bilasizlar dedi ular ha deyishdi heraql aytdi vallohi aytilgan hamma alomatlar muhammadga to'g'ri kelyapti dedi u olloh yuborgan oxirgi nabiy dedi men sizlarni muhammadga iymon keltirishga chaqiraman islomga kiringlar dedi o'sha davrdagi eng qudratli mamlakatning podshohi Rasulullohning haqiqiy Allohning payg'ambari ekanligini tan olib qavmini islomga da'vat qilyapti. Ular aytishdi, yo'q, islomga kirmaymiz. Qanday qilib dinimizni tark qilamiz deyishdi Işte. Herakl aytdi, unday bo'lsa ikkinchi taklifim bor dedi. Ikkinchi taklifim shuki, unga jizya to'laylik. Allohga qasam dedi. Unga qarshi hech kim jang qila olmaydi. Kim bilan urushsa u g'olib bo'ladi dedi. Ular jizya to'lashgan rasul. Axir dunyodagi eng qudratli mamlakat biz bo'lib turgan bo'lsak, odamlar bizga jizya to'lab turgan bo'lsa, qanday qilib biz Muhammadga jizya to'laymiz? Bunga ham rozi bo'lishmadi. Uchinchi taklif nimada? Uchinchi taklifim shuki dedi, bundan oshiqcha taklifim yo'q. Jang qilmaylik bo'lmasa dedi. Vallohi yaxzimukum dedi. Allohi sizlarni mag'lub qiladi agar urushadigan bo'lsanglar. Ular ha, bu taklifini mayli qabul qilamiz dedi. Shunday qilib, o'sha zamonning eng ulug' mamlakati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jang qilishlikka chiqmadi, qo'rqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar Rum qo'shinining kelishini kutib turishdi. Hamma kutdi. Butun olam kuzatib turibdi. Ya'ni Muhammad o'zining askari bilan Tabukka bordi. rumni jang qilishlikka chaqirdi lekin rum chiqmadi butun olam butun dunyo mana shu xabarni eshitganidan keyin rumliklar payg'ambarimizga odam yuborishdi agar joyilarda bizni kutib bir yil tursanglar ham biz chiqmaymiz deyishdi mana shu so'z bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kifoyalandi 10 kundan ko'proq vaqt turdi so'ngra qaytishlikka buyurdi ya'ni rumga tobe bo'lgan tabuk yerlari musulmonlarning ixtiyorida bo'ldi Yani. Tabukka keldi payg'ambarimiz, atrofdagi qabilalarni bo'yin sundirdi, Rum esa jang qilishni xohlamadi. Shu xabar tarqagandan keyin payg'ambarimiz qaytishga buyurdi. Maqsadga yetildi. Bu din faqatgina arablar uchun emas, butun dunyodagi kishilar uchun ekanligini payg'ambarimiz shu bilan butun olamga xabarini berdi. Mana shu tabuk g'azoti sababli musulmonlarni quvvati payg'ambarimizning quvvati qaysi darajaga yetganligini hamma ko'rdi bildi va mana shu e, mana shu tabuk g'azoti sababli keyinchalik boshqa arab qabilalari to'da to'da bo'lib kelib madinada islomni e'lon qilishdi chunki rumki qo'rqyaptimi musulmonlardan demak bularni sha'ni yuksalgan edi to'p to'p undan keyingi yil omil vufud deyiladi vafdlar yili qabilalar to'p to'p bo'lib kelib islomni qabul qilishgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib kelar ekan qo'shini bilan yo'lda bir qancha voqealar sodir bo'ldi rasululloh aytdilar qo'shiniga buyurdi hamma yetkazildi inna sanamurru alal vashal faman sabaqana ilayhi fala ta'khud minhu shay'a biz vashalga yetib boramiz dedi payg'ambarimiz kim bizdan avvalroq yetib borsa undagi narsaga tegmasin dedi Ya'ni hech kim qo'lini tegizmasin dedi. Vashal nima edi? Vashal bu ichidan suv tomib turadigan bir tosh edi. Suv tomardi, shu toshga suv to'planib qolar edi. Shu toshga kim birinchi yetib kelsa, ichidagi narsani hech kim olmasin dedi. Va butun qo'shinga bu narsa tarqadi. Munofiqlardan bir qanchalari Vashalga ertaroq yetib kelishida ichidagi suvni to'planib qolgan ozgina suvni o'zlariga olib qo'yishdi. payg'ambarimiz kelib suvni olinganligini ko'rgandan keyin la'anahumulloh dedi olloh ularni la'natlasin dedi axir men aytmaganmidim kim bizdan avvalroq yetib kelsa undagi narsani olmasin shunday demaganmidim dedi so'ngra payg'ambarimizga suv olib kelishdi ana shu vashalni ustida turib payg'ambarimiz tahorat oldida unga suv sepdi mana shu joyda turgan sahobalar aytadi shu hadisni rivoyat qilayotgan sahobalar xuddi momo qoldiroqni gumburlaganiga o'xshagan ovozni eshitdik bu toshni ichidan deydi rasulullohni tahorat suvlar tekkandan keyin gumburlagan eshitdikda so'ngra tosh yorildi ichidan suv otilib chiqdi dedi payg'ambarimiz aytadilar olloh ularni la'natlasin suv olganlarni vallohi agar uni o'z holida qoldirganlarida bu jazirada daryo bo'lib oqardi dedi yo'lda qo'shin qaytib kelarkan abu rohim roziyallohu anhu Rasulullohning yonida keladi tuyasini ustida. Abu Rahim aytadi: "Men deydi, uyqusirab tuyam ustida sezmay qolibman" deydi. Tuyam kelib Rasulullohning oyog'ini siqib qo'yibdi deydi. Uyqusirab nima qilayotganini bilmay bir payt hiss degan ovozni eshitdim deydi. Shunday qarasam, tuyam Rasulullohning oyog'ini qisib qo'yibdi deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qamchi bilan burdida uyg'on dedi. Meni jarohatlading dedi. ozgina yurgandan keyin yana uyqusirab yana oyog'ini qisib qo'ydi shunda abrohim aytadi qo'rquvimni qattiqligidan yana bir marta oyog'ini ezib qo'ymay rasulullohni deb qo'shinni orqa tomoniga o'tib ketdim deydi qo'shin dam olishga to'xtadi abu rohim rasulullohni yodidan ko'tarilib ketsin degan maqsadda tuyalarni qo'ylarni haydab tuyalarni haydab o qo'shindan uzoqroq qarab ketdi chunki payg'ambarimiz unutishini xohlaydi chunki rasulullohga ozor berib qo'ydi qo'ylarni haydab kelib meni hech kim so'ramadimi deb so'radi deganda ha rasululloh seni so'radi deyishdi işte. voy menga voy bo'lsin voy menga voy bo'lsin shundan qo'rqayotgandim dedi ya'ni payg'ambarimizga ozor jarohat yetkazganligim uchun men haqimda bir oyat nozil bo'larmikin deb qattiq qo'rqdim deydi so'ngra payg'ambarimiz oldiga bordim deydi ana nima dedi rasululloh rauf rohim bo'lgan rasululloh nima dedi ey abu rohim menga ozor berdingiz dedi yo rasululloh istig'for ayting olloh meni kechirsin dedi payg'ambarimiz ey abrohim sizni qamchi bilan urdim siz qasddan meni qiynaganingiz yo'q qamchini oling dedi urib oling dedi abrohim aytdi vallohi rasululloh men roziman dedi urmayman dedi u siz uchun dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu rohimga ozgina mol va bir qancha bir qo'ylarni berishini buyurdi abrohim aytadi meni qo'limda birinchi to'plangan mol